بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والصلاة والسلام عليه وعلى آله وإخوانه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melangkah ke materi yang keempat yang berjudul tata cara berwudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wudu adalah ibadah yang harus dilakukan seorang muslim sebelum dia melaksanakan salat atau ibadah yang diwajibkan dalam keadaan bersuci. Secara bahasa wudu artinya adalah husnul. Maksudnya husnun atau an-nazafah yaitu keindahan atau kebersihan. Wudu untuk solat dikatakan sebagai wudu karena ia membersihkan anggota wudu dan memperindahnya. Jadi uh, bersuci wudu itu dinamakan wudu sebelum solat karena dia men dia menganjurkan atau amalan yang membasuh anggota tubuh yang sudah ditentukan dan juga memperindah anggota tubuh. Adapun pengertian wudu secara istilah adalah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencuci empat anggota wudu dengan tata cara tertentu. Empat anggota wudu itu adalah wajah, uh, kepala, tangan dan juga kaki. Wudu merupakan salah satu cara bersuci dengan menggunakan air. dan air yang digunakan harus bersih dan juga suci yang belum tercampur dengan najis yang mempengaruhi warna, rasa dan baunya. Ini sudah kita jelaskan tadi eh, atau sebelumnya eh, tentang macam-macam air. Jadi air yang boleh kita pakai itu adalah air yang suci lagi mensucikan ataupun air yang bukan bercampur dengan najis dan air yang bercampur tersebut berubah salah satu sifatnya bau warna dan juga rasanya seorang muslim sebelum melaksanakan ibadah seperti solat seorang muslim harus berwuduk terlebih dahulu untuk membersihkan kondisi badan maksudnya kondisi badannya dari hadas kecil wudu disyariatkan berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين Artinya, Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, mendirikan solat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Dan sapuhlah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Ini dalil yang digunakan tentang wajibnya berwudu bagi seseorang yang ingin melaksanakan salat atau ibadah-ibadah yang diwajibkan bagi uh, pelakunya harus dalam keadaan suci. Sedangkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak dalil yang menjelaskan kepada kita tentang berwudu. Salah satunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya la yaqbalullaha la yaqbalullahu la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda Allah maksudnya tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian jika dia dalam keadaan berhadas sampai ia berwudu terlebih dahulu. Maksudnya dalam keadaan berhadas di sini adalah hadas kecil. Karena berwudu itu adalah salah satu cara mengangkat hadas kecil. Ha, jadi makna berhadas di sini adalah hadas kecil. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah memahami apa itu wudu secara bahasa dan juga secara istilah dan juga kita telah memahami apa hukum wudu tersebut? Hukum wudu wajib. Berdasarkan Al-Qur'an yang kita bacakan tadi surah Al-Maidah ayat 6 dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan tadi yang diwakilkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kemudian kita melangkah kepada keutamaan wudu. Berwudu dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah keutamaan yang pertama keluar dosa, maksudnya dosa kecil kita bersamaan dengan mengalirnya air tetesan bekas wudu pada anggota tubuh. Ini kita ambil dasarnya dari hadis yang sangat terkenal yaitu hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang itu. Idza tawaddaa al-'abdul muslim aw al-mu'min, apabila salah seorang muslim atau mukmin itu berwudu, fa ghasala wajhahu, maka dia mencuci wajahnya, kharaja min wajhi kulli khathiah nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma'. Sudah keluar seluruh anggota tubuhnya keluar bersamaan air yang dia pakai untuk berwudhu tersebut berjatuhan, berguguran. Dan hadis ini sangat panjang. Begitu juga ketika mencuci tangannya, mengusap kepalanya, mencuci kakinya seperti itu juga. Ini keutamaan berwudhu. Ini tentunya memotivasi kita untuk senantiasa berwudhu. Kemudian juga Di antara keutamaan berwudu itu yang kedua adalah senantiasa menjaga wudu salah satu tanda kesempurnaan iman. Wallah. Menjaga wudu selalu dalam keadaan suci merupakan salah satu tanda kesempurnaan iman. Ini juga berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Thauban bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan istaqimu walan tukhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah walan yuhafidhu 'ala al-wudu illa mu'min. Di penghujung hadis ini Rasulullah walan yuhafidhu 'ala al-wudu illa al illa mu'min. Dan tidaklah seseorang itu menjaga wuduknya kecuali dia itu disebut seorang mukmin. Ini merupakan tanda-tanda kesempurnaan iman. Dan bahkan Rasulullah mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu setengah dari keimanan. Kemudian keutamaan yang ketiga menyempurnakan wuduk di saat kondisi menyulitkan bisa menghapus dosa dan meningkatkan derajat seseorang menyempurnakan wudhu ketika kita dalam kondisi kesulitan ketika sakit umpamanya anggota tubuh kita ada yang sakit akan tetapi kita menyempurnakan wudhu tersebut itu akan menghapus dosa dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu juga hadisnya. Isbaghul wudu 'ala makarih kata Rasulullah. Isbaghul wudu 'ala makarih yaitu Rasulullah mengatakan maukah kalian saya tunjukkan apa yang bisa menghapus dosa kalian dan juga mengangkat derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah isbaghul wudu indal maqarih yaitu menyempurnakan wudu ketika dalam kondisi kita sulit mungkin ada anggota tubuh kita yang sakit tapi tetap kita berusaha untuk menyempurnakan wudu tersebut Kemudian keutamaan wuduk yang selanjutnya adalah bekas air wuduk pada anggota tubuh akan menjadi tanda yang bercahaya pada hari kiamat sebagai tanda umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti hari kiamat datang berbondong-bondong dengan membawa cahaya dari bekas suruhnya, Ketika kita berwudu, Nanti di hari kiamat bekas suruh itu akan bercahaya. Rasulullah mengatakan, "Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Siapa saja di antara kalian yang ingin memanjangkan atau melebihi tempat wudunya cahaya itu maka hendaklah dia lakukan. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Kemudian masih banyak di antara keutamaan-keutamaan berwudu. Yang kelima berwudu dengan menghirup air dan mengeluarkannya tiga kali setelah bangun tidur bisa mengusir setan yang mendekam dalam rongga hidung. Ha, berwudu tiga kali kita. Karena ketika manusia itu tidur, dia berada dalam tiga ikatan. Salah satunya adalah ikatan itu akan lepas ketika dia berwudu. Ha, Sebelum dia berwudu, tentunya dia bangun tidur, baca doa bangun tidur. Maka lepas satu ikatan, kemudian dia berwudu, lepas satu ikatan lagi. Ah, dan juga ketika dia berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung, setan yang mendekam di situ akan keluar. Dan kemudian ikatan yang ketiga akan lepas ketika dia solat dua rakaat setelah berwudu. Kemudian keutamaan yang keenam, barang siapa yang berwudu secara sempurna, kemudian solat dua rakaat secara khusyuk, maka diampuni dosanya dan baginya surga. Allahu a'lam. Allahu akbar. Ini juga keutamaan yang sangat besar. Yang ketujuh berwudu dan membiasakan salat sunnah setelahnya adalah amalan penduduk surga. Dan ini juga jelas dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi waktu kita yang singkat tidak akan kita sebutkan. Kita hanya mengambil intisari dan juga rangkuman dari hadis itu. Kemudian keutamaan yang kedelapan berwuduk secara sempurna, kemudian berdoa setelahnya. Eh, jelas doa setelah wudu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian kita berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan ada tambahan dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidhi, وَجَعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ dan sebagian ulama mendoifkan tambahan tersebut wallahu alam uh, itu tetap bisa kita tambahkan kemudian sembilan mungkin ini keutamaan yang terakhir yang kita sebutkan tidur malam dalam keadaan suci atau setelah berwudu dan berzikir sebelumnya memiliki beberapa keutamaan. Ya, ketika malam hari kita berwudu sebelum tidur, dan kita berzikir itu memiliki keutamaan. Yang pertama disertai malaikat dalam tidurnya. Kita dijaga oleh malaikat. Yang kedua didoakan ampunan oleh para malaikat. Kita didoakan para malaikat. Hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah suruh mereka tidak akan uh, membangkang. Mereka yang mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika bangun dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya mustajabah. Orang yang berwudu ketika dia tidur dan bangun kemudian dia berdoa, doanya diistijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan membahas bagaimana tata cara wudu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wudu sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita hadirkan niat di dalam hati untuk berwudu. Karena apapun ibadah yang kita lakukan, tentu saja hanya kita niatkan untuk ibadah kepada Allah semata. Dan begitu banyak aktivitas harian kita yang dapat kita niatkan untuk ibadah. Ini sesuai dengan hadis Eh, Umar bin Khattab innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal ibadah seorang hamba itu dinilai dengan niatnya. Jadi untuk semua niat apa yang kita lakukan bisa kita niatkan ibadah. Maka kita tidak perlu me melepaskan niat. Melepaskan niat itu tidak diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Ha, ini yang pertama kita lakukan adalah berniat di dalam hati, menghadirkan di dalam hati kita itu berniat untuk berwudu. Kemudian kita mengucapkan bismillah. Sesuai dengan hadis Rasulullah mengucapkan bismillah. Kemudian yang ketiga membasuh kedua telapak tangan tiga kali. ketika membasuh telapak tangan tiga kali ini terkhusus bagi orang yang bangun tidur malam. Dia tidak dibolehkan memasukkan tangannya langsung ke bejana atau ke tempat tempayan air yang banyak karena dia tidak tahu di mana letak tangannya tadi malam. Kecuali bagi orang yang mau berwuduk tapi dia sebelumnya tidak tidur itu boleh langsung dimasukkan dan dicuci tiga kali dan disela-sela seperti ini. Kemudian yang keempat, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dengan telapak tangan kanan, kemudian keluar keluarkan air tersebut dengan tangan kiri. Ini yang dilakukan Rasulullah. diambil air dari bejana seperti ini dengan tangan kanan, kemudian dimasukkan ke mulut dan juga ke hidung sekalian. Masukkan ke mulut, ke hidung, dikumur-kumurkan dan juga dikeluarkan dengan tangan kiri seperti ini. Dan disunahkan ketika kita memasukkan air ke dalam hidung ini dipaksa. Karena Rasulullah mengatakan bali gefil istinshak illa antakuna saiman. Bersungguh-sungguhlah kalian memasukkan air ke hidung kecuali dalam keadaan berpuasa. Kenapa? Karena dalam keadaan berpuasa bisa airnya terhirup dan bisa membatalkan puasa. Kemudian yang kelima membasuh muka. Membasuh muka bagaimana? Tentunya membasuh muka di sini bagian yang telah kita kenal muka jelas yaitu bagian wajah dari batas telinga kanan ke telinga kiri dari tempat mulai tumbuhnya rambut sampai dagu tumbuh rambut sampai dagu ini bagi orang yang normal tumbuh rambutnya bagi orang yang sudah tidak tumbuh rambut jelas kita telah uh, menghukumi sesuai biasanya manusia tumbuh rambutnya di mana? Tumbuh di sini. Jadi orang yang punya penyakit tidak tumbuh rambut lagi tidak harus dia mulai dari tengah. Tidak, tapi sesuai uruf, sesuai kebiasaan dia memulai dari biasanya manusia tumbuh rambut di mana? Seperti itu. Dan untuk yang telah memiliki ah, maksudnya laki-laki yang memiliki jenggot yang tebal maka dia boleh menyela-nyelanya tiga kali. Yukhallilhu baina asobiyah. Jadi setelah cuci muka jelas semua sekali atau dua kali atau tiga kali. Kemudian setelah itu kita ambil air baru atau air yang sebelumnya pun tidak masalah kita sela-sela tiga kali seperti ini bagi laki-laki yang punya jenggot yang tebal. Dan itu hukumnya sunnah yang menyela-nyela tadi. Sedangkan membasuh wajah hukumnya wajib. Kemudian yang keenam, membasuh tangan dimulai dengan tangan kanan. Kita basuh e, tangan kita dimulai dari tangan kanan. Kita alirkan yang lebih baik dari jari-jari dulu. Semua kita basahi. Boleh kita basuh sekali atau dua kali atau tiga kali. Tidak boleh lebih. Karena Rasulullah mengatakan, mengatakan, "Faman zada ala hada," maksudnya siapa yang lebih mencuci dari tiga kali, faqad asaa wa ta'adda wa zolam. maka dia telah berbuat buruk dan juga berbuat melampaui batas dan juga berbuat zolim. kenapa karena dia mubazir mubazir menggunakan air uh, berlebihan Kemudian basuhan yang sempurna adalah basuhan yang dimulai dari ujung jari kita katakan tadi sampai siku kemudian digosok-gosok adalku dalam bahasa Arabnya digosok-gosok uh, sampai siku Setelah tangan kanan selesai, kita lakukan seperti itu juga untuk tangan kiri. Kemudian yang ketujuh, mengusap seluruh kepala satu kali. Mengusap seluruh kepala satu kali. Bagaimana itu? Kalau anggota tubuh wudhu yang lain dianjurkan dibasuh sampai tiga kali tidak boleh lebih. Maka bagian ini hanya satu kali usap kepala. Satu kali usap dari bagian kepala yang dimaksud adalah seluruh rambut kita. Seluruh rambut. Dan telinga kita yaitu dimulai dari bagian depan. Ini mulai dari bagian depan. Tempat tumbuh rambut sampai tengkuk di sini. Praktek yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membasahi kedua telapak tangan. Dibasahi dulu kedua telapak tangan dengan air, kemudian mengusap mulai dari bagian kepala depan sampai ke belakang, kemudian dibalikkan lagi ke depan, kemudian dilanjutkan dengan mengusap telinga dengan memasukkan telunjuk. Jadi telunjuk ke lubang, ke lubang, kemudian ibu jari ini mengusap bagian luar telinga seperti ini. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini kita ambil dari hadis sahabat yang mulia Utsman bin Affan dan juga dari sahabat yang mulia Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Zaid pernah menceritakan tata cara wuduk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memulai dari depan kemudian ke belakang Beliau mulai dari bagian depan tumbuh rambutnya, kemudian beliau tarik kedua tangannya ke tengkuknya yang kita katakan tadi. Lalu beliau kembalikan kedua tangannya ke tempat semula. Maksudnya dia mulai dari depan sampai tengkuk dibalikkan ke tempat semula ke bagian depan ke de bagian depan yang ditumbuh rambut. Ini yang dijelaskan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Zaid dan hadis ini tentunya diriwayatkan Al Imam Bukhari dan juga Al Imam Muslim. Sebagai catatan bagi kita, sesungguhnya yang diusap ketika berwudu adalah kepala, bukan rambut. Karena itu, sepanjang apapun rambut seseorang, cara mengusapnya sama dengan orang yang berambut pendek dan batas kepalanya adalah sampai tengkuk. Karena itu mengusapnya hanya sampai tengkuk dan bukan sepanjang rambut. Ada orang yang rambutnya panjang sampai punggungnya umpamanya atau sampai belakangnya. Tapi tetap karena yang diusap itu adalah hakikinya adalah kepala. Akan tapi kepala kita ditumbuhi rambut, makanya diusap rambut sesuai sampai tengkuk sini. Walaupun rambut kita panjang sampai ke bawah, kita tetap sampai di sini. Ini baik laki-laki ataupun perempuan. Dan kembali ke depan, kita masukkan telunjuk kita ini ke lubang telinga dan anak jari ini membersihkan atau mengusap bagian luar telinga. Kemudian yang kedelapan membasuh kaki dimulai dari kaki kanan. Karena memang kanan ini anggota tubuh kita yang lebih mulia. Kita mulai dengan kanan. Membasuh kaki secara sempurna adalah dengan cara membasuh ujung ujung jari-jari kaki kita sampai mata kaki. Kita mulai dari ujung kaki dan membersihkan di sela-sela jari kaki. Dan ada ketentuan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ah, jari-jari kaki kita itu kita sela-sela dengan tangan ini paling kecil ini. Kita sela-sela seperti ini kaki kita agar betul-betul dimasuki oleh air. Dan begitu juga kita buat dengan kaki kiri sampai mata kaki. Setelah itu kemudian kita berdoa membaca doa wuduk setelah wuduk tadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin dan ada tambahan kita katakan tadi dalam riwayat al imam at-tirmizi waj'alni min ibadikas salihin dan juga catatan Ukuran kesempurnaan wudu adalah seperti apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun memperlama wudu berlebihan dalam penggunaan air dan melebihkan pembasuhan pada bagian-bagian anggota wudu bukanlah suatu kesempurnaan wudu. Kita katakan tadi, lebih dari tiga kali. Rasulullah tidak pernah melakukan lebih dari tiga kali. Bahkan ada ancaman yang mencuci anggota bagian tubuh lebih dari tiga kali. Yang kita katakan tadi Rasulullah, "Faman zada ala hadha faqad asaa wa ta'adda wa zalama." Siapa yang mencuci atau mengusap lebih dari tiga kali kata Rasulullah faqad asaa maka dia telah melakukan keburukan wa ta'adda melampaui batas wa zalam dan juga berbuat zalim dan di sisi lain kita juga tidak diperbolehkan meremehkan membasuh anggota-anggota wudu sebagaimana dalam hadis yang diceritakan oleh Khalid bin Ma'dan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki yang di punggung kakinya terdapat bagian yang tidak terkena wudu sebesar uang dirham maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mengulang wudunya dan juga salatnya nah, ha. ini menjelaskan kepada kita kita tidak boleh berlebihan dalam berwuduk lebih dari tiga kali dan juga tidak boleh meremehkan wuduk ini kita pastikan seluruh anggota tubuh kita itu dikenai oleh air. Beginilah tata cara wudu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi telah mengetahui apa itu wudu secara bahasa dan juga istilah dan apa juga keutamaan-keutamaan berwudu dan juga bagaimana tata cara wudu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya harap ini menjadi bekal kita di akhirat dengan berwuduk sesuai dengan wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mencerahkan wajah kita dan juga menjadi cahaya di akhirat dan juga kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya tutup sampai di sini Eh, saya tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh